Nakon izučavanja Allahovi subhanahu wa ta'ala lijepih imena i uzvišenih svojstava, nakon što se upoznamo s našim gospodarem, Allahom subhanahu wa ta'ala, ko je on, koje su njegove osobine i slično, tada bismo se trebali upoznati sa njegovim savjetima. S njegovim savjetima, šta nam to naš uzvišeni gospodar Allah subhanahu wa ta'ala savjetuje, preporučuje, traži od nas, naređuje, šta nam to Allah subhanahu wa ta'ala zabranjuje pokuđenim čini i slično. Trebali bismo što je god moguće više svoje vrijeme provoditi u izučavanju, proučavanju Kur'ana. Jeste, lijepo je čitati Kur'an od korice do korice pa ponovo, jeli, što se kaže, hatmu proučiti, međutim, Kur'an nije objavljen samo zbog toga. Jeste, za svaki proučeni harf, kako je došlo u hadisu, govoru Allahovog poslanika, alihi salatu oslam, postoji nagrada za svaki proučeni harf, čovjek će imati deset sevapa, međutim, Kur'an nije objavljen samo da se na takav način stiču sevapi. Ima ljudi koji uče Kur'an i stiču ogromne sevape, a svojim dijelima, svojom praksom ruše te sevape, ruše te planine, brda od sevapa. Kur'an, dakle, nije objavljen samo da se čita, već je Kur'an prvenstveno objavljen da se o njemu razmišlja, zatim postupa po njemu, da se izlače zaključci, da se saznaju poruke Allaha subhanahu wa ta'ala, pouke iz ranijih događanja i da se onda svoj život uskladi po tome. Zbog toga je Kur'an objavljen. Allah subhanahu wa ta'ala na nekoliko mjesta u Kur'an i Kerimu poziva nas na razmišljanje. Efela yetedebberun al-Kur'an. Zašto oni ne razmisle o Kur'anu? Dakle, neophodno je razmišljati, odnosno izučavati, proučavati, saznavati šta nam to Allah subhanahu wa ta'ala poručuje u svojoj knjizi, kako, na osnovu čega, slušajući učene ljude, komentatore Allahove subhanahu wa ta'ala knjige, njihov govor, slušajući njihov govor, oni koji su živjeli prije nas, koji su iz generacije u generaciju, s koljena na koljeno, prenosili znanje o Allahove subhanahu wa ta'ala knjizi. Prije svega Allahov poslanik alihi salatu islam dostavio je Kur'an u cijelosti i pojasnio ga u cijelosti, kod svakog ajeta zastao i pojasnio pa su takvo tumačenje njegovi drugovi ashabi preuzeli od njega, onda prenosili na svoje učenike iz kasnijih generacija. Kako kaže jedan od velikih komentatora Allahu je subhanahu wa ta'ala knjige, Imam Mujahid kaže, zastao sam sa svojim učiteljem Ibnu Abbasom radijallahu anhuma kod svakog kuranskog ajeta i čuo sam tumačenje od njega. Ibnu Abbas ashab, drug Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, nije govorio od sebe, već je to tumačenje, taj komentar Allahovih riječi saznao, čuo od Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Tako isto i mi trebamo preuzimati i slušati to tumačenje. Jer je tumačenje Allahove subhanahu wa ta'ala knjige, izučavanje, proučavanje jedno od najboljih znanja. Jedno od najvrijednijih znanja. Nakon znanja o Allahu subhanahu wa ta'ala. Konkretno, nalazimo se u suri Jasin. Slušamo ajete iz sure Jasin i kroz komentare islamskih učenjaka pokušavamo saznati šta nam to Allah subhanahu wa ta'ala poručuje u toj kuranskoj suri ima li neka naredba, ima li neka zabrana, ima li nešto što nam Allah subhanahu wa ta'ala preporučuje, nešto što je Allahu subhanahu wa ta'ala prezreno, mrsko, da bismo se toga ostavili i slično. O čemu to Allah subhanahu wa ta'ala govori? Kakva je to sura Jasin? Sura Jasin je mekanska sura po redoslijedu kuranskih sura je 36. kuranska sura. Dakle, od početka, od sure El-Fatiha, sure El-Bekare, sure Ali Imran, El-Nisa, tako tim redoslijedom dolazimo do 36. kuranske sure. U Kur'anu ima 114 sura. 114 sura. Dakle, od početka sura Jasin je 36. kuranska sura. I ona je mekanska sura u cijelosti. Mekanska sura u cijelosti. Dakle, kada kažemo Mekanska, postoji i Medinska sura. Mekanska sura, odlika Mekanske sure jeste da govori ponajviše o imanu, o onome što će učvrstiti čovjekovu vjeru. Dakle, ne govori mnogo o propisima, ne govori mnogo o halalu, haramu, o propisima, već govori o imanu, o vjerovanju u Allaha, o vjerovanju u sudnji dan, u proživljenje, o vjerovanju u drugi svijet, ahiret, o vjerovanju u meleke, vjerovanju u poslanike, knjige i sl. Dakle, govori o temeljima, temeljima imana. Pa sura, dakle, Jasin je mekanska sura, 36. po redoslijedu Kur'anskih sura i ima 83 Kur'anska ajeta. Mi smo došli do 54. 55. ajeta sure Jasin. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u 55. ajetu Inne jannati džennetil ljome fi shughlin fakihun. Doista će stanovnici dženneta ovoga dana, to je sudnjeg dana, kada nastupi sudnji dan, kada nastupi ahiret, fi šugulin fakihun, u svojim blagodatima oži, uživati. Tim svojim blagodatima bit će okupljeni zaokupirani, neće se osvrtati ni na što drugo. Smatraće blagodati koje su date njima da nikome drugome takve slične blagodati nisu date, da oni najviše uživaju u tim blagodatima. Inne ashabel dženneti ljevme fi šuvulin fakihun. Stanovnici dženneta, oni koji se neće odvajati od dženneta, koji će stalno biti u džennetu, tada kada uđu u džennet bit će zapanjeni, bit će zadivljeni blagodatima koji ih čekaju, uživanjima koje će okusiti tek odmah na početku, bit će okupirani tim uživanjima. Zaokupirani neće se osvrtati ni na koga, ni na šta, ni na šta drugo. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava određene detalje tih uživanja u džennetu. Uživanja stanovnika dženneta, džennetlija. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u narednom ajetu hum wa ezvađuhum fi zilalin alel araiki muttakiun. Hum wa ezvađuhum fi zilalin alel araiki muttakiun. Oni, stanovnici dženneta, dakle muškarci i njihove supruge, uživaće u džennetu jednom vrstom uživanja. Koja je to vrsta uživanja? Oni će u lijepoj hladovini biti na svojim divanima, na svojim prostirkama ispruženi, naslonjeni. Ležaće, uživaće na svojim divanima. Na njima će biti naslonjeni. Ležaće na potiljku i slično. Dakle, oni muškarci, stanovnici dženeta, vjernici, oni koji su vjerovali u Allaha subhanahu wa ta'ala, svoj iman dokazivali dobrim dijelima, pozivali druge da čine dobra dijela, da se ostave loših dijela i na tom putu bili strpljivi, bili ustrajni, sutra na sudnjem danu spasit će se džahennema, spasit će se nesnosne patnje pa će ući u dženet i u džennetu uživati za ono što su radili na Dunjaluku, ne za ono što su priželjkivali, nadali se i ostalo, ne, već za ono što su radili, svoj iman učili, naučili, zatim dokazivali dobrim dijelima, zatim pozivali i druge, to je Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri i na tom putu bili strpljivi, bili ubijeđeni da će ih Allah subhanahu wa ta'ala pomoći, da će im ukazati svoju podršku, da će im Allah dati lijepu završnicu da ih čeka ovakvo uživanje u džennetu. Pa su bili strpljivi na tom putu. I bili su imami, predvodnici drugima, drugi su se povodili, odazivali njihovim riječima, počeli i oni raditi dobra djela, ostavljati loša djela, pa sve to posle bilo na njihovoj vagi, na mizanu, dobrih dijela njihovih. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Sajde وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ I mi smo od njih činili imame, činili smo imame, predvodnike, oni su bili predvodnici drugima, nakon što su se povodili za našim naredbama, nakon što su slušali naše naredbe, bili strpljivi i u naše obećanje ubijeđeni. Sutra, na sudnjem danu, kada uđu u džennet i budu zaokupirani svojim uživanjima, ležaće u hladovini, u velikoj hladovini, lijepoj, prelijepoj hladovini na svojim prostirkama, svojim divanima, svojim dušecima, ležaće jeli, i uživati bit će smireni, spokojni, znaju da su oni ashabi dženneta, oni koji se neće odvojiti od dženneta, oni koji će vječno ostati u džennetu. Zato će smireno ležati na svojim divanima, na svojim krevetima, na svojim ležajima. Oni i njihove žene. Kao što na Dunjaluku muškarci su potrebni žena, kao što na Dunjaluku Allah subhanahu wa ta'ala je propisao brak, naredio maltene brak, šerijatski tekstovi koji su došli i govore o braku došli su u imperativu, pa su pojedini islamski učenjaci zauzeli stav da je obaveza stupiti u brak, jer je poznato onima koji žive sami, samci koji nisu u braku, poznato je na kakva sva iskušenja nailaze, šta sve mogu da urade da bi se sačuvali toga, neka se žene. Allah subhanahu wa ta'ala propisao im je brak, kao što Allah poslanik alihi salatu wasalam i kaže omladinim mladićima, jer su njihove potrebe izražajnije, njihove potrebe su veće nego kod starih osoba, pa kaže ja maša šabab, meni stata minkum, el ba'ete felijete zavođ. Ona je od vas koji je u mogućnosti da živi u braku, da snosi troškove bračnog života i ostalo, neka se ženi. To će mu pomoći u obaranju pogleda i čuvanju svoga stidnog mjesta. Dakle, na Dunjaluku muškarci su trebali biti uz žene. Nisu mogli biti bez žena. Naprotiv, dobro nam je poznato čak i u dženetu prije. Prije Dunjaluka u džennetu Adem alihi salatu wasalam, naš otac, ili kako se kaže praotac, nije mogao biti sam. U džennetu, dakle, imao je sve. Vidjet ćemo, čućemo sve za čim ti duša poželi. Ono što oko nije vidjelo, što uho nije čulo, o čemu čovjek nije razmišljao, toga ima u džennetu. Međutim, Adem nije mogao da bude sam. Pa mu je Allah subhanahu ta'ala stvorio ženu, dao ženu, drugu, havu. Isto tako nakon dunjaluka džennet. Nakon dunjaluka kada se uđe u džennet, muškarci će opet biti sa ženama. Ovdje je došlo hum wa ezvađuhum, oni i njihove žene. Njihove žene sa dunjaluka, ukoliko budu vjernice, jer u džennet ne ulazi osim vjernička duša, U džennet ulazi samo vjernička duša, vjernik, vjernica. Ako su vjerovali u Allaha čvrsto, dokazivali svoj iman dijelima, pozivali druge, na tom putu bili strpljivi, saborali, ući će u džennet mako bio muškarac ili žena, stari ili mladi. Međutim, ima muškaraca koji su bili vjernici, ali njihove žene nisu bile vjernice. Ima žena koje su vjernice, ali njihovi muževi nisu bili vjernici. Takvi se neće sutra na sudnjem danu sastaviti i zajedno boraviti. Ne. U džennet ulazi samo vjernik, u džahnem ulazi nevjernik. U džahnem ulazi nevjernik. Zato hum wa azvađuhum, njihove žene sa dunjaluka i također njihove žene sa ahireta, hurije, džennetske žene. Vjernici sa svima njima će uživati. Ovdje Allah subhanahu wa ta'ala spominje taj detalj da će biti u hladovini naslonjeni. Hum wa azvađuhum fi zilalin alal araiki mutekijun. Oni i njihove žene će u hladovini ležati na svojim krevetima, na svojim prostirkama, na svojim ležajevima. U hladovini kažu islamski učenjaci, a Allah najbolje zna kakva je to hladovina, to je dakle hladovina u koju ne dolazi sunce, u koju ne dolazi preveliko sunce, nema dakle sunca. Kažu islamski učenjaci, a Allah najbolje opet zna da je to poput one svjetlosti kada se rađa sunce ili prije nego li izađe sunce. Dakle, ona svjetlost koju vidimo pred, pred jeli, izlazak sunca u sabahsko vrijeme pred izlazak sunca, tako će biti u dženeckim hladovinama. Neće dakle biti jarkog, žarkog, jakog sunca i ostalo, već dakle lijepa će biti atmosfera. I u takvoj hladovini oni će ležati na svojim ležajevima. Iz ovog kuranskog ajeta vidimo da će vjernici uživati najvećim uživanjima u džennetu. Da će biti smiren i spokojni. Jer čovjek kada leži, kada odmara, to je jedan od pokazatelja i pogotovo na ovakav način kada odmara, naslonjen ili leži na potiljku, pogotovo pored jeli, svoje supruge, u društvu svoje supruge i slično, to je dakle znak uživanja, to je znak odmaranja, A ne dakle, kada čovjek zaspi bilo kako, skupi se, sklupča, skvrči, što kažu naši stari, jeli, i daj da odspava, da otkine jedan, dva sahata i da ide dalje raditi. Ne. Dakle, ovde, u džennetu, ako Bog da, vjernic će biti naslonjeni u hladovini i posmatrati, dakle, svoje druge blagodati kojima ih je Allah subhanahu wa ta'ala počastio uživati na takav, na takav način. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala lahum fiha fakihatun walahum ma yadda'un lahum fiha fakihatun walahum ma yadda'un njima pripada svaki vid uživanja njima pripada svako voće ukusno slasno voće u kojem će oni uživati i sve drugo što oni požele. Dakle, u toj hladovini oni će ležati naslonjeni sa svojim suprugama i pored sebe će imati razno razno svako jako ukusno voće. Kaže se fakihe za svako voće koje se jede sa slašću, u kojem se uživa. Dakle, nije to voće i nije to hrana koju moraš jesti, za kojom imaš potrebu da utoliš svoju glad i ostalo. Ne, već je to dakle hrana, voće i ostalo u kojem čovjek uživa kada jede. Pa će stanovnici dženneta ležati pored svojih supruga sa svojim suprugama u hladovini, ležati na ležajevima svojim prostirkama i imaće voće u kojem će također uživati. To voće kako kaže komentator Ibn Abbas radijallahu anhuma, ono je nalik samo dunjalučkom voću po imenu i po izgledu, ali kada se proba, potpuno drugačije. Potpuno drugačiji bit će ukus. Daleko, daleko ljepši, daleko bolji. U njemu će daleko više uživati stanovnici dženneta. Pa kaže, dakle, Allah subhanahu wa ta'ala, lahum fiha fakihetun, volahum ma jedda'un njima, samo njima, stanovnicima dženneta pripada voće hrana u kojem će uživati. Da, samo njima, jer stanovnici džehennema će imati također hranu, međutim, neće ta hrana utoliti im glad, niti ih zasititi i neće u toj hrani uživati, već će ta hrana biti jedna od vrsta kazni u džehennemu. I tom hranom će se kažnjavati stanovnici džehennema, harana poput hrane koju će jesti pa će im zastajati u grlu, pa će se početi daviti, nakon toga tražiti vodu, da se napiju vode, sjećajući se kako na Dunjaluku kada bi se počeli gušiti hranom nečim, jeli, zalogajem, da su pili vodu, ne bili protjerali tu hranu, pa će tražiti vodu, pa će im se doći sa vodom iz sa dna džehennema uzavrelom vodom, sa dna džehennema. Kaže se u komentarima samo kada im se donese blizu njihovih lica ta voda koja kuha, ključa, spašće im meso s lica. Spašće im koža s lica i takvu vodu će morati da piju. Dakle, nema uživanja. Zato ovdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže le, le, lehum fiha. U džennetu samo njima pripada voće harana u kojoj će uživati. وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ I njima pripada ono što požele, što zatraže svakako. Dakle, ono što zatraže يَدَّعُونَ Dakle, kada zatraže, s tim, tom hranom će im se doći. S bilo čim, što god budu tražili, sutra u džennetu doći im se, jer će oni imati poslugu, imaće sluge, služit ih mladići, služit ih također džennetske te žene hurije, one će ih služiti. Pa dakle, što god zatraže, zasigurno će imati. Međutim, isto tako, za čim god im duša poželi, o čemu god počnu da razmišljaju, možda bi bilo lijepo da zatražim ovo prije nego li zatraži, imaće kod sebe. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, u suri Zuhruf, opisujući džennet, kada uđu vjernici sa svojim suprugama u džennet, da će imati, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسِ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ I u džennetu će imati ono za čim im duše požele. Što god im duše požele, u džennetu će imati. Ono u čemu bi bio slast njihova oka, to će imati. Što god. Pa dakle u ovom kuranskom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala opisuje još jedan vid uživanja. Pa kaže samo njima pripada voće hrana u kojem će uživati i što god budu tražili. I također podrazumijeva se za čim godim duše požele. Nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala spominje u suri Jasin, nakon ovih uživanja spominje posebno uživanje, a to je da će im se Allah subhanahu wa ta'ala obratiti i da će ih obavijestiti da ostaju vječno u takvom džennetu s takvim uživanjima da neće nikada to uživanje prestati, već da će vječno u njemu uživati. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala dalje, salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Salam. To će biti riječi od njihovog milostivog gospodara, stanovnicima dženneta. Kada uđu u džennet i ugledaju blagodati kojima će ih Allah subhanahu wa ta'ala počastiti uživanja, pa počnu uživati, naslone se na svojim ležajima dođu u svoju hladovinu, u svoje mjesto koje je pripremljeno za njih u džennetu i budu imali ležaje, dođu sa svojim suprugama, budu jeli hranu, uživali, razgovarali o blagodatima kojima je Allah počastio, Allah će im se obratiti i reći salam. Budite u miru, budite smireni, budite spokojni, ne bojte se. Ovo u čemu ste sada, uživanja u kojima ste sada nikada neće prestati. Salam. Neće biti mahane, neće biti nedostatka, neće biti manjkavosti u tim uživanjima za ono što ste radili na Dunjaluku, za ono što ste pretrpjeli na Dunjaluku, bili strpljivi na vjeri u Allaha subhanahu wa ta'ala i tu svoju vjeru dokazivali, praktikovali je, dokazivali svojim dijelima, pozivali druge Allahu subhanahu wa ta'ala da se vrate Zato uživajte u uživanjima koja nikada neće prestati. Trajaće i trajati i trajati, nema im kraja. Allah subhanahu wa ta'ala kaže selamun qawlan min rabbin rahim. Selam, to će biti riječi gospodara milostivog. Allah subhanahu wa ta'ala spominje ovdje svoje ime Ar-Rahim, milostivi, jer svi vjernici u džennet ući će Allahovom milošću. Ta uživanja zadobili su Allahovom milošću. Allah im se smilovao pa ih je uveo u džennet. Kao što Allahov poslanik alaihi salatu wasalam kaže niko od ljudi neće ući u džennet svojim dijelima pa pitaju ashabi čak ni ti Allahov poslanče kaže čak ni ja. Osim ako mi se Allah smiluje svi ljudi ulaze u džennet Allahovom milošću. Allah subhanahu wa ta'ala daje mnogo više, mnogo, mnogo više od onoga što bi čovjek mogao da zasluži svojim dijelima. Dakle, u ovom odlomku sure Jasin Allah subhanahu wa ta'ala govori o uživanjima, određenim uživanjima stanovnika dženneta. Inna ashabel dženneti li jome fi šugulin fakihun, doista će ashabi dženneta, dakle drugovi dženneta, oni koji se neće odvajati od dženneta na drugom svijetu ahiretu, biti okupirani svojim blagodatima, oni i njihove žene bit će naslonjeni na svojim divanima i uživati u tim blagodatima. Pored sebe će imati hranu, najljepšu hranu, najukusnije, najslađe voće, najljepše voće i imat će sve drugo što požele, u tome će uživati i u tome će vječno uživati na takav način živjeti svoj život provoditi. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da nas učvrsti na njegovom putu, da svojim dijelima zadobijemo Allahovu milost, da budemo od njegovih iskrenih robova i istinskih sljedbenika njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam, da nas učini od stanovnika dženneta nas, naše porodice, naše roditelje, da nas sutra sve ako Bog da sakupi u džennetu na ovakav način u ovim ovakvim uživanjima i da vječno uživamo u njima.